par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, mīļie rādījumi arī klausītāji. Kā katru ceturtdienu atkal studijā es, Silvija Gresta. Un šodien mans viesis ir ilgi gaidīts, jums visiem ļoti labi pazīstams cilvēks. Tas ir Gundars Āboliņš, aktieris, Gundars Aboliņš tulkotājs, Gundars Aboliņš muižnieks, kā es te pēdējā laikā esam dzirdējuši. Sveiki, Gunter, labvakar! Labvakar! Jā, pirmkārt, eh, es domāju, ka mēs varētu novēlēt rādījumu arī klausītājiem vēl ar vienu laimīgu jauno gadu, Jā, to jau var visu laiku novēlēt, ka <laughs> līdz jāņem, es domāju, kaut vai. Jā, nu, jo visu laiku ir kā iestājies jauns gads, nu, protams, bet eh, ņemot vērā tos kalendārus vai nekādi tur ir bijuši vakar, tā kā, nē, pirms pāris dienām, laikam, bija vēl jauno gadu svinēja kaut kāda cilvēka jā, jā. sagaidīja. Protams, tagad šodien ir jaunā gada trešā diena pēc eh, jūlija kalendāra vai julijāna kalendāra, kā nu kurš to savu izrunā. Jā, nu tā tad vēlreiz, mīļie radiom arī klausītāji, laimīgi jums jauno gadu, un lai tas gads tiešām ir svētīgs. Bet, uh, eh, Gundar, es gribētu tevi, ar tevi runāt uh, par kaut kādām tādām, nu, varbūt pilnīgi sadzīviskām lietām, jo visi mēs tevi pazīstam, tu esi aktieris, mēs zinām pat jau, nu, es nezinu, no 77. gada gan visas tavas lomas un, un visu, ko tu esi darījis dīvaini, es pats visus nezinu. <laughs> Jā, nu es tā nedaudz es, ielūkojos. <laughs> Es, es tur pat ieraudzīju kaut kādus tādus tos, tos, to, tās lomas, kuras, domāju, es tiešām pat nezināju, ka tev, ka tev ir kaut kādi tur tie, tā interesanti, tur kaut kāds stasis es bijis un kaut kāds tur, un, un divkārši kaut kāds uh, Georgs Tauriņš vai kaut kas tam līdzīgs, un tad kur tik tu neesi filmējies, un kā tik tev tie vārdi nav bijuši, un ko tik tu neesi spēlējis? E, man bija tāds patīkams pārsteigums vakar, man kolēģi parādīja telefonā Instagram, es neesmu Instagram, es nelietoju to, pietiek jau ar citiem profiliem, vai tu zini, ka Dailas teātris tev apsveic dzimšanas dienā? Es teicu, es nu, tā nezinu, nē, nē, ielikuši tādu apsveikumu Instagramā un, un, un tur visādas bildes, ar viņš man to telefonu rāda, es, ā, nu to es atceros, to Es neatceros, <laughs> bet nu, sevi es atpazīstu, bet kas tā par izrādi, kas tā par lomu, man prasīja drusku laiku, lai, lai atsaukt atmiņā. Un tad arī izrādās arī Facebook profilā bija tāds apsveikums un ar, arī ar bildēm un, uh, mm, drusciņi tāds mazs, kā saka. Nu, Tāds atskatījums uz tev. Atskatījums eh, tiem, kas varbūt eh, lieto Facebook, bet nezinu, kas es tāds esmu. Visiem nav obligāti par pienākumu uzlikts man zināt. Kas nu zina, tas zinu, kas nezinu, nu, nezinu, nu, uzzinās jau vajadzēs. Nu, jā, tas gan. Tieši tāpēc arī ir, eh, būtībā mēs tā kā varētu atgriezties kaut kādā pagātnē. Kāpēc? Tāpēc, kad, nu šis ir pirmkārt janvārs. Janvārs visai tautai asociējās ar janvāra notikumiem, kas bija pirms vairāk kā 30 gadiem. Otkārt, janvārs ir tev ļoti nozīmīgs mēnesis, jo tev ir cimšanas diena, un šis gads tev bija arī tāds diezgan nozīmīgs, nu tāds pusepaļš, ja tā jubileja tā, tā kā es tev, protams, arī vēl ar to apsveicu, ja. Paldies. Man jā, arī jaunais gads dzīvē. Tev ir jauns jā. gads dzīvē, un, un, un un tāda nu, tā kā jubilēja, tāpēc tevi visi sveica, un tiešām Facebooks bija nu pilns, un arī televīzijā tur, tur bez gala daudz par tevi visu kaut ko rādīja. Līdz ar to es domāju, ka cilvēkiem, nu, viņiem, viņi diezgan daudz par tevi zina. Bet, ja tu pats kaut ko gribi stāstīt, kas tev jaunas notiek, tu droši var teikt, es, man ir ļoti svarīga lieta, ko es gribu pastāstīt, bet tas tā kā iestarpinājums jā, varbūt. es ņemšu to vērā. Ja <laughs> kaut kas tāds ienāks prātā, <laughs> es noteikti šaušu vaļā. jā, bet, um, nu lūk, bet mans jautājums tev un nevis jautājums, bet um, varbūt mēs varētu sākt uh, runāt par to, vai tu atceries to laiku, nu, kas bija pirms tiem 30 un vairāk gadiem, ko tu tanī laikā darīji? Uh, vai tu spēlēji teātri vai, vai, vai ir, ko tu tenī brīdī domāji, vai tu vispār... Par kādu kāds, konkrētu brīdi ir runa, runā ir par... runa par janvāru notikumiem, ah. par to laiku, kad, nu, barikāžu laiks. K kā Jā, tev bija? Nu, tur es diskusijās nevar tā piedalīties, jo manis nebija Latvijā. Es tā kaut ko dzirdēju. Ko tu darīji tanī laikā? Nu, mēs bijām ar Gunāru Cilinski aizbraukuši tādā nelielā tūrē. Mums bija līdz video kasetes, tālākā jau DVD vēl nebija. Mums bija video kasetes un ar tādu uh, viņa filmas Vilkaču mantinieci, uh, eh, tādu pirmizrādi vai tādu nu, tautiešiem Vācijā. Tur, tur mm -hmm. tā laika vēl diezgan daudz tautiešu bija, tā informācijas apmaiņa vēl nebija tā attīstīta, ka šodien tu var nospiest un skatīties tiešraidē internetā, ko vien vēlēs. Uh, Nu, tad tādas <clears throat> nelielās puciņos tur sapulcējās arī kādā draudzes mājā vai, vai pie kāda lielākā dzīvoklī vai kādā kultūras centrā. Un eh, mēs rādījām filmu, bija tikšanās ar režisoru Gunāru Cilinski, es viņu intervēju un viņš par sevi stāstīja. Un tad otrā daļā atkal bija man tādi mani video ieraksti no televīzijas, eh, bija tāds cikls pasakas ar tīģeri nu, tagad jau bērni izauguši lielu, un tas jau sen nav rādīts, viens angļu aktieris un rakstnieks Donalds Bisets uzrakstījis tādu pasaku ciklu sarunas ar tīģeri, un tad bija vairāk šādu ciklu raidījumu, un tad atkal tur bija, um, otrā daļā bija es, un tad trešā daļā bija saviesīgs vakars, un sarunas par to, kā mums iet, un tieši tajā laikā arī paralēli Rīgā tas notika. Bet es tu... gan dzirdēju pa telefonu, kā šauja, Es zvanīju uz mājām, tas bija tieši tad, kad ieņēma iekšlietu ministriju, kad tur tā šaušana bija, jo mūsu dzīvokļu logi izgāja tieši uz vērmeņdārzu, un tur tā skaņa, protams, atlidoja ļoti, labi. Es nu, tur arī tās tieši, lodes trasē. Tur, nu, tās es neredzēju, bet nu, telefonā ne, bet es dzirdēju, jā, es tā laikā biju pie mammas māsas Vīsbadenē. Es zvanīju uz mājām vakarā un es dzirdu, ka šauju tos un nu, kas, telefonā. Un, un kādas tev bija tās sajūtas, ko tu par to domāji? Nu, tas ir, jā, baisi, šauji, bet tev bija nojauta, ka kas tur notiek, jeb, jeb, jeb, ne, nu, nojaut jeb bija, kā... mēs jau sekojam, jo tajā laikā paralēli, jau arī emigrācijas tādi aktīvākie cilvēki, viņi jau arī sapulcējās un brauca uz Bonnu, brauca, nu, kas ir izteikta pozīcija, un, un tur mēs šodien to esam tā kā varbūt pat piemirsuši, bet to laik bija ļoti aktīva viss tā pozīcija, un saskaņā arī ar, ar lietuviešiem un igauņiem, uh, kur bija iespējams runāt ar politiķiem, skaidrot, pamatot visu to šie cilvēki darīja. Tas nozīmē, ka, ka tajā laikā uh, latvieši, kas bija nu, tā kā trījums latvieši, arī ļoti aktīvi tajā laikā jā. Uh, šajā nu, visā nu, pasaulē. Vecā, vecā trimdnieku paudze, uh, Oskars Baltputnis, tāds bija Andrejs Urdze. Mhm. Uh -huh. Tad, tajā laikā mēs tieši bijām Bonnā, Anabergā, jā, kad jā. bija tie nu, pirmi, pirmie pils. janvāra notikumi. Un, un, un tad, kad bija tā iekšliet ministrijas ieņemšana, mēs jau bijām nonākuši Vīsbādenē. Uh, Tā kā nu, visu to laiku mēs sekojam līdz tam, kas notiek, un redzējām arī, kā trimdas, kā saka, aktīvākie un gaišākie prāti iesaistījās, tas jau arī jāatzīst. Un tad, kad tu atgriezies, kā tad, vai tad jau, tad, nu tad sākās laikam tās īstās barikādas, kad viss tika becerīgi, tika aizmūrēta un piemūrēta ar blak... Kāds tev tās sajūtas bija, ka tu, nu tā, pēkšņi ir pilnīgi cita, cita pilsēta faktiski? Nu, tā bija. Nu, es tā uzreiz precīzi sajūtas nevarēšu aprakstīt, bet nu, katrā ziņā nu, pēc ikdienas dzīves tas neskatījās katrā ziņā. Bet nu, bija jau drusku norimies un bija jau mierīgāk. Tas pats jau vēl pēc tam bija augusta. Jā, jā, protams. Tad es biju doma laukumā. <laughs> Redzēju, kā tie bruņu transportieri brauc un tur tiek cilvēki un nu, zanāti un ar dūmu svecēm, un, un tad tur bija tā jocīgi. Jā, jā tagad mēs runājam tā kā par vēsturi, vienkārši, nu, tas tā notika, bet uh, iekšēji vai, nu, kad tev radās vai veidojās tā, tā, tā doma par neatkarīgu Latviju, par brī, vai tu vispār tanī brīdī, vai tu vispār to varēs aptvert, ka kaut kas tāds ir iespējams? Vai tu atceries? Nē, nu tas, nu, to, ka tāda valsts ir bijusi, kur tas nosaukumam nav tas PSR galā, un, un tā ir savas pastmarkas un sava nauda bijusi, un, un nostāsti, un vecvecāki nostāsti par ulmaņu laikiem un par tiem laikiem, uh, jau bija, es zināju, bet nu, tie bija tādi, drusku tādi, nu, jau kļuvuši par tādu pasaku, jau bija skaidrs, ka laikam tie nekad neatgriezīsies, nu, tā bērnībā. Un eh, tad tomēr tu sāki just, ka kaut kas tomēr notiek un mainās, un ka iespējams atgriezīsies, un, bet, nu, tad bija, bija kaut kas arī pašiem jādara. Un kā bija tā tava nu, tā profesionālā dzīve tajā brīdī, bet kaut, kād, kaut kas mainījās, ja nekas nemainījās tavā? Nu kā visu, katru dienu kaut kas mainās, it kā notiek viss tas pats, uh, tikai katra diena ir citāda un kaut kas mainās jau ar to <laughs> vien, ka tu noveco un nāk jauni skatītāji klāt un kaut kas jauns izrādes nāk un vēl citi projekti ārpus teātra. Katra diena ir citāda. Kaut gan faktiski, ja tu man prasa, ko tu dari, strādāji, ko tu nu, mēģini, nu, <laughs> neko tu interesanti par savu darbu nevar pastāstīt. Nu, tas ir ikdienas darbs. Bet, eh, nu, man jau Tu tam jābūt... laikā biji eh, Dailas teātrī. Jā. Mm -hmm. Jā. Un, un kas, teiksim, nu, es zinu, kad filharmonija tad bija ciet, un tad visi tur gāja, tur izklaidēt kaut kādā veidā. Tas bija tā kā tāds uzdevums mums. Es jau teicu, es tajā laikā, tā kad bija prom, bet tagad tu atbrauci. Barikāžu laikā es nebiju, nebiju mm -hmm. es biju divas ar pusi nedēļas, un tieši tajā laikā tas iekrita. Mm. Es biju prom, es negāju neizklaidēt, ne vārīju tēju, mm. ne nesu maizītes, ne, ne sēdēju pie uguns, kuriem es to visu neesmu piedzīvojis, tāpēc es par to runāt. Nu, laikam Jā. īsti neesmu tiesīgs priecīgs. Mm, jā, bet eh, tu atbrauc vienalga, tu esi tagad, nu mums ir tagad beidzot tā Latvija brīva, un mēs atkal esam... Nu, kā to ņem? Nu, jā, bet nu neatkarīga valsts, jā. Un mums ir raidījums ir labās ziņas, tad vai, Jā. mēs gribam runāt it kā par kaut ko labu, mēs un esam it kā tu, laimīgi. Tu runāt par kaut ko labu un tā kā velc jau uz politiku, tā mēs iebrauksim grāvi. Politiku, es nevēlku, es vienkārši domāju, kā tu, kā tu jūties šobrīd, tu esi, tev ir ļoti daudz izrāžu, tu, tu esi, tur, tu, tu gal galā esi kļuvis par muižnieku, ja es tur citu. Nē, nē, nē, es neesmu muižnieks, tā, tas to lūdzu nejauc. <laughs> Jā, tad Mužnieks, pastāst, tas ka... ir tituls, ko manto no paudzes paudzē vai iegūst par īpašiem nopelniem to piešķiru nu, mužniecības titulu. Bet, e, nu, mūža sēkas Latvijā daudz un daudzas no tām ir aizlaistas. Kamēr mēs brīvi un neatkarīgi, tikmēr visa vecā arhitektūra un apbūve ļoti strauji iet bojā. Un viens uh, aktīvs cilvēks, Jānis Lasdāns, padurs mužā, kur mēs arī filmējam Pansī pilī, uh, E, es domāju, tādu veidu, lai, lai saglabātu padurus mūžu, nu, pārdot tādas kā akcijas. Nu, nu, kļūst par līdz īpašnieku nu, vienu, un, un, un viņš vēlējās, lai es to publiski arī pasaku. Es saku, es nevaru neko publiski teikt ar kādām tiesībām, tad man ir jānopērk vismaz viena akcija. Un tad to vienu akciju es arī iegādājos, mans ziedojums aizgāja tur uh, remonta darbiem un, un atjaunošanas darbiem tajā kasītē, un man pieder viena akcija, tas ir, nu, man pieder padauras muižas durvi kliņķis. Jā, nu, tas nav daudz, bet, lai iekļūtu muižā, tas ir vitāli svarīgi. <laughs> Ļoti svarīgi. Nē, nu, es tieši arī par to, tas tā kā arī mēs visi zinām, ka tu, tu, rā, mēs atkal televīzijā to redzējām un tā, bet, uh, nu jā, tā ideja ir tikai un vienīgi ar paduras muižu, ja tas varbūt, ka to vajadzētu, nu, tā kā, nu, piedalīties šādu mūžu, jo mums taču ir ļoti daudz mūžas baznīcas, kas brūk un ka, kurām ir vajadzīga uh, nauda. Tā varbūt... Nu, par baznīcas akcionāru būtu laikam dievaini tā saukties, jā, bet nu, es domāju, ka, uh, es domāju, ka um, cilvēki, ja vēlas, tad jau atrod kādas iespējas. Katrs var meklēt savu modeli. Man te nesen draugi bija zemgalē apgunsts muižā, kas arī ir ļoti skaisti atjaunot, un arī faktiski ar divu cilvēku tādu iniciatīvu un spēkiem, un tad jau arī, ja tu redzi, ka tur kaut kas izkustas no vietas, tad jau arī citi nāk palīgā. Tie ceļi var būt dažādi, vienmēr ir akcijas jāpārdod. Tas nozīmē, ka tavs ierosinājums un ideja, nevis tā doma varētu būt varbūt rādījuma arī klausītājiem, rosināt uz to, ka varbūt apkārtnē mēs varam apskatīties, kas mums tur ir un tomēr pašiem iesaistīties visā tajā? Nu, ja tāda iespēja ir, ja ir jums iespēja izdarīt kaut ko labu vai pateikt kādam kaut ko labu, nu tad vienīgais, ko es varu ieteikt, nu, nepalaidiet šo iespēju garām. Jā, tas, un, un patiesībā, tas, cik es saprotu, šādu te, nu, sabiedrību, kurā ir akcijas, var tā kā jebkurš veidot, arī pie jebkuras. Un, un... Bet man neprasīt to, es sīkāk to mehānismu nezinu, es šajās finanses lietās ne, maz ne, orientējos. Jā, jā, bet, bet, bet tā ir cilvēciski. Nu, tas ir tā, nu, tev ir smuka akcija papīra formātā. Faktiski tu iemaksā bankā, nu, kas ir licenzēts, visa Latvijas bankas uzraudzība, mm -hmm. licenzēta kompānija, kur apvieno šādas līdzekļus. Un tur ir savi nosacījumi, kas notiek tad, ja tur neizdodas kaut kas, var sakot, eh, tur, ne tas, tas skaidrs. Pār, jā, jā. Bet nu, es tieši domāju tādu cilvēciski, kā tu jūties pats, vai tas ir tā diezgan formāli, tāpēc, ka uzaicināji, vai tomēr varbūt ir arī tāds, nu, tāds sajūta, ka varbūt es arī kaut ko labu daru savai valstī, nē, nu, protams, vai mums to vajadzētu pa, darīt? Nē, nē, es daru, valsti nepīsim tie iekšā. Nu, vienu valsti taču tam, ir maz. Nē, nē, nē, ar valsti šeit nepīsim iekšā. Uh, ar valsti tam nav nekāda attiecība, ne sakara. Nu, <laughs> visvienkāršākais, ja tu ej pa ielu un ir slidans un redzi, kāds pakrīt, nu, palīdz viņam piecelties. Nu, viss, nu, tas jau pirmais solīts, un tālāk jau tu redzēsi, kā dzīve rādīs. Es piekrītu, bet eh, tas ir tā diezgan, izklausās ļoti vienkārši, ja mēs viņu tā... Mm, bet ja ir jau arī tā, vienkārši. Ja mēs tā vispārināti to attiecinām arī es uz... Es tā vispārināti negribētu filozofēt, nu, ah, tu labi. man prasīji ka, konkrētāk piemēri, es saku, nu, tu redzi, Kādam ir grūti pāriet ielu vai iekāpt autobusā vai pakrītas, pat ja viņš ir piedzēries, nu palīdz viņam piecelties. Nu, protams, tie ir tādi labie darbi, kas katram mums būtu jādara. Nu, <laughs> bet elementāri, nu, protams. Jā. Tas ir tik vienkārši un neprast daudz laika. Nu, tas tā ir cilvēciski, protams, nu, jā. vai ne? Un vai tev šķiet, ka mēs, nu, tas tagad ir, ir, ir, ir, ir nu, es nezinu, Gundars, aboliņš, vai pa ielu tu redz, kāds krīt. Bet kā tu domā, un vai tu esi pamanījis, cik daudz mēs sabiedrībā šobrīd esam tie cilvēki, kas mēs pieejam klāt, kas mēs palīdzam, vai, vai tas ir tikai tāds, nu, jā, tad, kad mēs kaut kur sabiedrībā, tad mēs esam skaisti, gudri runājam. Bet uz bet ielas kā tad jau ir mēs īstenībā? arī esam sabiedrībā. Protams, bet, nu, dažreiz mūs nepamana, nu, to es atpazīstams. Nu, ja tu dari kaut ko labu tikai tāpēc, lai tevi pamanītu, tad tas jau nu, patiesībā nemaz sabiedrība? nav labs darbs. Nu, nu, kā ir rīto, taču mēs izējot uz ielas vai nonākot sabiedriskā vietā redzam, bet eh, nu, nav pārāk daudz tādu cilvēku, bet man ir sajūta, ka viņi kļūst, dažu brīdi man ir sajūta, ka kļūst vairāk. Dažbrīd atkal, ka nē. Nu, tā grūti pateikt. Jo tu, tu jau... Es neesmu skaitījis. Nē, tev nav jāskaita, bet tu taču vēro sabiedrību sevišķi. O jā, katru dienu. Eh, jo, jo, jo, man liekas, ka tavā profesijā tas ir gandrīz, nu, tā kā, nu, nu kaut kāda daļa, vai ne? Nu, tas ir, nu, pamatdarbs, vērot dzīvi cilvēkus un to attiecības, nu, tā ar to jau teātris uh, Eh, barojas. Jā, faktiski dzīve ir vienīgā degviela, ar ko barojas un ar ko darbojas teātris. Un vai ir taisnība tā, kā saka Somersets Mojams, ka, ka īstā dzīve ir eh, nu, tā kā uz skatuves un, un, un teātris ir eh, kaut kur tur. Es, nezinu, ka... es nedomāju, ka kādam citātam būtu kaut kādas tiesības uz absolūto patiesību vai taisnību. Ne, kā tu domā pats? Kā, kāds, kāda tev ir sajūta? vai mēs esam... Uh... Ja tā nopietni uz šo jautājumu atbildiet, es domāju, ka katrā dzīves situācijā, un teātris ir dzīves sastāvdaļa, pastāv zināms spēles elements, un spēlē spēles dalībnieku, un spēlē ir noteikumi, un, un ir tomēr cenšanās uh, vismaz kādu posmu, setu vai puslaiku arī vinnēt, un uh, šis spēles elements, tu tajā atpazīsti sevi, tu jūties neatkarīgi no tā, vai tas ir teātrēkā, vai tas atrodas eh, kādā nu, citā dzīves situācijā. Jā, tas varbūt ir tas kopīgais, bet eh, par mojiem citādi es nezinu. Nē, nu tas tikai kā tāds piemērs, es tieši gribēju <clears throat> tādā gadījumā, uh, vai, nu, cik paties un cik tu pats esi uz skatuves, nu, tas ir atkal, es jau pirmīt ieminējos, e, tiešām mm, tas tavs, uh, nu, tavs šedevrs un ļoti populārā izrāde, kuru, kuru tu spēlē uh, titulu Lomā Ablomovu, kas bija arī, kur tu spēlēji savā dzimšanas dienā, nu, domājot par šo izrādi un tevi tur, cik... Cik paties? Cik tu esi paties, jā. To ir ļoti viegli atbildēt. Eh, nu, pirmkārt, tas nav mans šedevrs, tas ir mūsu kopīgs darbs. Protams, nu, tur piekrīt. atsevišķi šedevrus izdalīt un preparēt to par šedevriem vai lielākiem, mazākiem nebūs. Bet uz tavu jautājumu, cik es esmu pateicis, eh, es atbildēšu viennozīmīgi un apzinoties, ko es saku, no pirmās līdz pēdējai sekundei absolūti nepaties. Tur patiesības nav nevienu virkli uz skatuves, bet patiesas emocijas, patiesas līdzpārdzīvojums – um, patiesa iztēles glezna rodas skatītājiem galvā. Un jo vairāk tu melo un, un viltīgāk melo uz skatuves, jo patiesāk tas notiek skatītāju iztēlē domās un jūtās un sajūtās. Tā kā tur es neesmu paties, tur neviens nav patiesis. Vai es vienīgais, paties, sapratu? vienīgais patiesais tur ir dīvains, vecs dīvains. Viņš ir paties, bet viņam nekas nav jāspēlē, viņš vienkārši tur ir. Vai es pareizi tad saprotu, mm, ka tomēr uh, aktieris un tu tai skaitā un visi jūs, jūs absolūti apzināti ziniet, ko jūs dariet uz skatuves. Nu tā vajadzētu eh, būt, jā. Eh, nu, nevienmēr tas jā, tā nē, ir. Nu tā... Būsim atklāti, jā, nevienmēr tas tā ir. Bet tā tam ideālā gadījumā vajadzētu būt, ka tev apzināti ir uh, Eh, jādara tas, ko tev, kas tev uz skatuves ir jādara, lai skatītāji galvā un domās un emocijās rastos tā izrāde. Izrāde jau nenotiek uz skatuves. Ja vispār izrāde notiek, tad notiek skatītāji galvā. Nu jā, jo tu iedarbojies ar savu spēli nu, jā, un visu apkārt tev uz, nu, uz, uz, uz to man... spēli, nu, tu skaties spēli un, un nu, tu skaties, kā bērns milškastē spēlē kaut ko būvē un, un tur viņiem ir pilsētas un, un ceļu un tilti un, uh, Un viņi, tur, tur ne, neviens tilts jau nav īsts, neviena pilsēta nav īsta, bet bērni tam ar visu nopietnību tic. Un Labi. patiesi ir tie bērni, kuri tam tic, tam, ko viņi spēlē. Tas nozīmē, ka patiesi, teiksim, izra, iz, lai izraisītu skatītāju, nu, ka viņš, mēs, mums vajag, lai viņš raud, tad mēs apzināti, mums ir tehnika, kad, kad, nē, kad ko jūs... Nē, nē, nē, tik vienkārši tas nav mums obligāti nevajag, lai viņš raud. Un, nu, faktiski, nu, arī izrādē, obligāti, ne, bet, nu, obligāti citā. nevajadzētu, lai viņš smejas. Nu, tas vēlamais būtu. Tur jau nekas nav obligāti. Tev jau neviens obligāti nav uz to teātru atvedis. Tu jau esi brīvprātīgi nopircis biļeti un izmeklējis brīvo vakaru. Nu, es kā skatītājs, jā, bet, es, jā, bet... bet eh, tas, ko mēs varam censties darīt, tas ir radīt skatītājos līdzpārdzīvojumu. Un tas jau ietver sevi visas tās emocijas, ko tu pieminēji bet obligāti nekas nav. Tikko, līdz ko kaut kas ir obligāti, Tad tas var nu, tas pārstāj būt dzīves. Jā, es saprotu, ne, ne, nu, nepareizais vārds ir obligāti. Nu, ir jā. kaut kāds mērķis, ko, ko aktieris, režisors un vispār, ko teātris grib sasniegt, kāpēc mēs vispār uzvedam jā, kaut kādu lūgu. Nu, domāšanas tas... procesu un līdzpārdzīvojumu. Nu, saprot, teātri izpratnes ir atšķirīgas, un arī teātri ir atšķirīgi, teātri modeļu žanri. Protams. Un katram no tiem ir savas tiesības uz eksistenci, šajā pasaulē, nu, es varu runāt par to teātri, kuru es izprotu un vērtēju visaugstāk, ja? nenoliedzot citus. Ja? Man svarīgākais ir līdzpārdzīvojums, emocionāls, līdzpārds, spontāns, smiekli, asaras, neizpratnes pilna pauze, un, bet lai tu spēj notiekošajam uz skatuves vai, vai kādam no skatuves tēliem, ne aktierim, bet skatu, viņa radītiem tēlam, uh, sākt just līdz, līdz pārdzīvot. Tas ir tas augstākais, ko teātrī var sasniegt. Tiešām? Jā. Vai... Manuprāt, jā. Tie... Bet es saku, tas tikai manuprāt. Nē, nē, protams, bet es runāju ar tevi, es šobrīd nerunāju ar, tad, ja, ja, ja es uzdodu sev to jautājumu, tad es droši vien domātu, kā ir man, jo es arī pa brīdim labi, nespēlēju teātri, bet, bet padzied, tas tā. Bet runājot uh, tieši kā ar profesionālu aktieri, tad tas nozīmē, ka nevis eh, tev ir kaut kāds mērķis, ko tu gribi ar to sasniegt, bet kā tavs augstākais ir, kā tu tikko saki, ka tu gribi tomēr saprast to tēlu, ja? izdzīvot to tēlu, vai kā, nu, kā tas ir? Katram aktierim izrādē ir savs, nu katram jā, jā, jā. tēlam, jā? Tēlam, jā, tēlam. tēlam. Nu, protams, labā dramaturģijā un labi veidotā izrādē tas ir, kā saka, nu, tā kā arī zeltā, ir dažādas provas, citur tas zelta sastāvs ir simtprocentīgi, jo nu, tā laikam dabā nepastāv, bet katram tēlam ir savs uzdevums, savs mērķis, savu darbību, savu stratēģiju, nu, tas to tu realizē, un ja tu to realizē, tad izrāda kopumā atstāja kādu iespaidu, nu, tas jau nav individuāls darbs, Jā, tas protams. ir, tu esi tā kā korists, tu nedrīkst dziedāt skaļāk par citiem, tev ir jādzied ansambli, nu nedrīkst dzirdēt tevi izdalāmies no kora. Nu jā, bet ir pirmās lomas, un tad ir tāda otrā nu, līmeņa. Soprāni viņi, un jā, jā, jā, alti, jā, dažādi, nu, jā. Savu, jā. Un tad tas tur tomēr, nu, kaut vai atkal atgriežoties pie Bloma, un nu, te, tev ir titula loma, un tu tur esi vissvarīgākais, kaut gan jūs esat tur visi bez šaubām ģeniāli un spēlējat aizrautīgi un skaisti. Tas, nu, dzīvē taču tu tas neesi. Nu, interesanti, kā tas ir. Kas, <laughs> kas, Nu, <laughs> es jo... jau tādā klipiņā, kur tu pieminēji, kur es aicināju cilvēkus uh, padomāt, vai viņi negrib kļūt par mūžas līdzīpašniekiem, ne mūžniekiem. Jā, jā, jā. Es jau teicu, ka katra <laughs> loma atstāja, zinām, psiholoģisku nospiedumu aktiera raksturā, ja viņš tai nopietni piegājas. Man ar visām lomām tā ir. No nu, kaut kāda kripatiņa, kādas pēdas, kāds nospiedums paliek. Nu, lielāks, mazāks, dziļāks, ātrāk pārējoši visādi. Uh, Nu, un eh, ļoti daudz, kas arī raksturā sasaucas. Tas... Cilvēks jau mainās, nu tā loma ietekmē arī raksturu, bet pagad, mēs tagad par teo, teātri, te, te, teoriju runāsim. Nē, nē, nē, nē, es vienkārši par, mēs vairāk runājam par tevi, jo, nu, te, nu jubilēm tā mēs runājam, varbūt, ka mēs varam ieiet šobrīd muzikālajā pauzītē. Jā, un, uh, tad, iedzersim mazliet. Iedzersim tēju. Iedzersim tēju. Un, uh, nu jā, un tad pēc tam atgriezīsimies un runāsim atkal par, varbūt par pavisam par kaut ko citu. Labi lai tava valstība nāk, un lai notiek tavs prāts. Lai tava valstība nāk, un lai notiek tavs prāts. Lai tava valstība nāk, un lai notiek tavs prāts. Lai tava valstība nāk. lai tava tauta dejo, tavi ļaudis gavilē, lai plīvo vareni tavs karoks pāri visai pasaulē. Tu pāriņus ved mājās, posta vietas atjauno, tu vajos piecel kājās un pieņem astumtos, lai tava valstī manāk. Bažas kaltos atbrīvo ar savu svēto garu, mūs visus apvieno. Tu tišais ķēniņa ķēniņš, tu visu valdītājs, mēs tava svētā tauta, tavu vārdu slavējām. Lai tava valstība nāk, un lai notiek tavs prāts, lai tava valstība nāk.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 Tā, muzikālā bauza beigusies. Jā. Atvilkām elpu. Atvilk, atvilkām elpu. Un... Es domāju, ka skatītājiem būs apnikus man kreisā ausis. Jā, tu, es, nu, šī ir da, šādi ir daudz brīnišķīgāk. Bet es neredzu tevi, man Tas patīk nekas. skatīties uz tevi, tu, kad tu es ar tevi sarunājos. Tu runā ar klausītāju. Klausītāji vēlreiz Nē, grib atgādināt. es sarunājos ar tevi, bet klausītājs to dzird. Kad es viens pats sēžu radio studijā pie mikrofona, un es esmu viens pats pavadījis ļoti daudz gadus pie radiopults. Ehm, tad tā pamatkudrība, tas pirmais bauslis, ja tā var salīdzināt, ir, ka tu nerunā ar visiem. Tu runā ar vienu cilvēku, un tas cilvēks eh, to personificē tā, tā, tā melnā švammas pumpa. Tu runā ar viņu. Jo tad cilvēks, kas dzird radioaparātu, viņam ir sajūta, ka tu ar viņu runā. Bet, ja tu runā ar visiem, tad tu runā ar visiem tiem, un tagad daudz laimes dzimšanas dienā visiem tiem, un tagad visiem tiem, kuri tā, nu tad kāpēc man ir jāklausās, tad runā ar visiem tiem, kāpēc tu runā ar mani? Nē, es runāju ar tevi, nu, bet, jā, bet nē, mēs runājam ar... Divas, jā. jo ļoti daudz radio programmu vadītāji, moderātori vai radio dīdžeji šo pirmo balvu neņem vērā, bet tas, nu, ir nu, ētera radiožurnālistikas tā, pats, pats pamats, sarunāties ar klausītāju, viens pret vienu. It kā tas tā būtu. Jā, bet, bet, nu, eh, bet mums šobrīd mēs ir... esam šeit. Nu, jā, es... bet mūs dzird. Mēs nu, jau... ja man ir jāizvēlas starp tevi un melnu švammas pumpu, es izvēlos tevi. Paldies, <laughs> ļoti jauki. Nu tad uh, izvēloties, izdarot šo izvēli, un tomēr mēs paturam prātā to, ka mūs klausās brīnišķīgie rādījumi arī klausītāji, kuri ir dažādas paudzes, un līdz ar to, nu, jā, viņi varbūt dažas lapas zina par tevi kaut ko mazāk un vairāk. Mums ir interesanti zināt, uh, kas ir Gundars Āboliņš ne tikai kā aktieris, bet nu, tie ir cilvēciski, par ko, kas tev, par ko tu domā, par ko tu, kas, kas tev uztrauc, vai, tev, vai kas tev sāp ikdienā, ne, ne fizika kāja vai roka, bet uh, domājot ar par to. Fizika man sāp, jā. Fizika Fiziski. Nē, bet es fiziku neesmu pietiekami mācījies skolā. <laughs> Un Tiešām. tas man, jā, tas man reizēm pie... Vispār es <laughs> dīvainā kārtā, nu tas varbūt arī zinām vecuma iestāšanos, bet es sāku atcerēties, ko man skolā mācīja un kāpēc es muļķi to ne, nemācījos vai tam nepievērs uzmanību. Nu, piemēram, fiziku. Nu, nu, lai kaut ļoti vai... līdzīgi, man arī fizika nepatika nu, man patika, kamēr tur nebija tā tie rēķināšanāties, visādi tur eksperimenti skatīties, ko skolotājs rāda, tas bija aizraujoši. Bet man pietrūkst zināšana, teiksim, elektrības lietās. Nu, pietrūkst man to zināšanu. Ķīmija, kaut gan es beidzu ķīmijas klasi, man pietrūkst zināšanu ķīmijā, jo, teiksim, man ļoti patīk, piemēram, gatavot ēst. Bet ēst gatavošana tā būtībā arī ir ķīmija, kur tur to reakciju un to rezultātu ar mēlu un, un ar, ar, ar tām smaržas maņām jūt, un tur arī ir ķīmija iekšā. Nu, nu, vēl šo to es biju paslinks. Nu, tā, tas, un tagad nāk redz, ka būtu dzīvē noderējis, jā. Nu, redz, tam mēs atkal nonākam līdz tam, jā, kad, kad nu, tas slinkums, kur mēs šeit tad, mēs tikko runājām arī, jā. vai ne, par ko mēs te tikko par tavu, par tavu titulu lomu izrādējam, tā tī, šis slinkums dzīvē dažreiz. Bet slink, Oblomovs jau nav slinks, viņš, viņš nav, viņš aktīvāka cilvēka, bet savās domās, iztēlē un fantāzijā, uh, Eh, par Blomu, tajā rom, mēs varam runāt arī par romānu. Romānu, jā. jā. Nu, nu, izrādīju tikai vienas daļas pārcēlums uz skatu. Aktīvāk cilvēka iztēlē, domās, fantāzijās, plānos, šaubās, mm, drosmas uzplūdos un tikpat straujos negadītos drosmas atplūdos. Aktīvāk par viņu nav. Jā. Bet eh, vai tam seko praktiska rīcība? Un otrs ir praktisks, ja mēs par šo literāro darbu runājam, ir um, viņa bērnības draugs Štauts, kurš ir ļoti praktisks, mērķiecīgs, tikai viņam trūkst šī nepareizība, šī, šis slinkums, šī lai, šis laiskums, šī paļaušanās uz, uz, eh, uz augstāku spēku, starp citu interesanti, um, kā nu bija tas izcēlais krievu aktieris, uh, piedod man uzvārdi. Tas nekas atcerēsies. Mm, Aleksējs vārdā. Viņš arī svinēja savu, šķiet, 60 gadu jubileju, un viņam, es atcerēšos, atnāks atpakaļ, mm. man uz, ar uzvārdiem man ir problēmas, kā daudziem. Un viņš saka, kāda mūža loma, ko es būtu gribējis spēlēt, viņš saka, Oblomovu viņš ir kā vizuāli liela auguma, viņš nav it kā vizuāli neatbilst mūsu priekšstatam par to. Viņš saka, jā, tas ir īstena kristīgs cilvēks jo viņš it visā paļaujas tikai un vienīgi uz Dievu. Viņam nepaveic, tāpēc, ka viņš kaut ko to, kas pašam arī būtu jādara, varbūt neizdara, bet eh, viņš arī pārgāja stingrā ticībā, aizgāja jau prom no teātra, mazāk filmējās un, un, un eh, praktizēja jau kā kristietis pareizticīgo baznīcā. Vai dienīgi, kā es varētu Nu, viņš spēlēja, bija tas eh, Sibīrijas eh, bārdziņš, tā filma Mihalkova. Viņš spēlēja to ģenerāli, kurš tur gada tirgu piedzerās. Nu, tur tas, nu. Ja man jā, jā, es atceros to filmu, bet es jā. godu, nu, es esmu vispār es uz aktieriem. Filmu un es uz tiem man, aktieriem. Beigsies raidījums, es atcerēšos. Atcerēsies, bet, nu, tas, ir, tas ir tā, nu, jā, diemžēl. tas ir viens no maniem tādiem. Eh, man vispār ļoti patīk daudzi krievu, um, krievu aktieri un uh, Es saprotu, ka šodien nav pieņemts tā varbūt par to runāt, jā, bet eh, es eh, nešķiroju to. Eh, es par to varu runāt, un es runāju, un jo Krievu aktieru skola un, un, un gan kino, gan teātra aktieri, un nu, ļoti daudz ir tādi kā, nu, kā paraugi, kā tādi ceļ, nu, ceļveži vai, vai nu, Nu, nu, es pat nezinu, autoritātes, jā. Jā, autoritātes, bet es domāju, ka eh, veselām paudzēm cilvēki ir izauguši, aktieri ir izauguši tieši pateicoties, nu, tai saucamai Krievu skolai, ja, kas ir, tāpat kā eh, vēl ir, eh, Krieviem ir perfekta, nu, vokālā māksla, ja ir veselas paudzes, nu, ka tā, protams, tā nu, skola nu, nu, ja saucamā, mēs tagad jā. sākam to Nē, nu, laicīgu politisku jā. situāciju dēļ vienkārši graut visu, nu, tad tas ir tas ir tas jau prasīja, kas man sāp, jā, man šis iekšējais garīgais vandālisms un iekšējais barbarisms, tas man reāli sāp, ka es redzu, ka vienkārši mēs iznīcinām savu vēsturi, mēs baidāmies paši no savas vēstures, uh, un uh, mēs iznīcinām sevi līdz ar to, mēs sev paši ap, apcērtam saknes. Un jā, arī nemācamies tāda, no tā, vai ne? Neko mēs nemācamies. Uh, Mēs darām, kā mums kāds liek, un vēl kāds skaļāk pasauc, ka vajag nojaukt tagad vēl strēlnieku pieminekli. Jā, tā ir ļoti pretrunīga vēsture, un mēs esam lielu vainas apziņot. Latviešu strēļķi jau bija tie, kas izkāva Krievu inteliģenci. Uh, latviešu puikas tie bija, jā, lielā mērā, un daudz kas ir bijis. Bet mēs uh, nespējam pieņemt ar, ap, ar pašcieņu arī savas kļūdas. Un to redzēt ir sāpīgi to, ka tagad tur pa nakti, pa kluso tur <laughs> novāc puškinu, ja? novāc, nu labi, nu vēl, nu, cilvēki sanes ziedus, tur, kur bija tas eh, piemineklis monuments pārdagovā, ja? tad viņi, tur gan viņi speciāli pa dienu, lai redz, ar buldozeru nošķūrē nost svaigi sanest ziedus. Nu tā taču ir, nu tas, tas par, nu, kas tas vispār ir? Pat ja tā ir kļūdaina, tad runā. Nu, ar to varēja izdarīt daudz asprātīgākas un interesantākas lietas, lai izslēgtu šo objektu no, no, no aprites. Nē, mums ir vienkāršāk sagraut. Jā, mēs tagad Maskavas ielu, tur nevar, vispār adresi nevar atrast. Visu mēs, nu, tieši to pašu darīja padomu savienību, tērbats ielu par Stučkas ielu nosauc un, un, un stabilu par Engelus un ģetrūdas ielu par Kārļu Marks. Mēs darām tieši to pašu. No tā mēs varam secināt vai domāt par to, ka varētu, mēs, mēs, varētu, to nedaram. mēs to nedaram, kā mēs nemācamies no savām kļūdām un līdz ar to nu, nekļūstam tolerantāki. Jā, tagad viens, viens mākslinieks, kurš neko daudz dzīvē nav izdarījis vēl tādu, ir miera pārzāģēt otru mākslinieku skulptūru Andriju Upīti. Bet es domāju, ka tas ir pārpratums. Nu, tā ideja jau bija pārpratums nu, pat par sevi. Pastīsimies, nu, ir, tas ir pārpratums. Nu, vispār ķerties klāt pieminekļiem. Nu, kapsētas un pieminekļus postu vandāļi, maz attīstītas ciltas, cilvēku bari, barbari. Tie to dara. Un mēs tagad gribam darīt to pašu. Jo viss jau ir tādā attieksmē bet tā tāda varbūt nedaudz nu, neapzināta, nu, līdz galam ne, neiz, neizdomāta, nu, jo es domāju, ka jebkura, jebkura situācija, kas mums, teiksim, ir, nu, ir aktuāli, jā, mēs varbūt arī saprotam, ka mums tur ir tāds slikts kaimiņš šobrīd, un tas patiesībā viss ir saistīts. Pagaidiet, varbūt tas ir sen vien, nokavēts. Tur ir viena politisks grupējums, kas ir saņēmis varu un dara patiešām noziedzīgas lietas, bet kaimiņš, jo viss kaimiņš jau nav slikts, Nē, nu, nē, nu, protams. Un kaimiņš nekur nepaliks, un mēs nekur nepaliksim. Mēs visu mūžu būsim kaimiņos. Nu, tad labāk ir ar kaimiņu saglabāt cieņpilnas un labas, nu, kaut vai varbūt vēsas, bet cieņpilnas, attiec, bet mēs rīkojamies kā cilvēki, kuriem nav pašcieņas. Nu, kā tad, lai mūs kāds ciena? Bet ja mēs necienām at... savu vēsturi, bet vai... mēs pierādam savu paš, pašcieņas trūkumu ar visām kļūdām un izpratni par tām. Mēs to nevērtējam. Līdz ar to es nezinu, kā mēs varam sagaidīt, ka mūs kāds ciena. Man ir eh, varbūt nedaudz eh, šo tēmu paturpinot, bet vai nav tā, ka mēs ne tikai aizmirstam uh, un, un uh, neatceramies tos skolotājus, kas ir uh, uh, nu, krievu skolotājs, bet mēs arī šobrīd nedomājam un neatceramies nu, tādu rietumu kultūru, jo mēs ļoti maz viņu izmantojam. Mēs, tā, mēs kaut kādā veidā nav tāds sajūta, ka nu, mēs radam kaut ko savu, kas nav slikti, bet uh, tādu, nu, nu tādā uh, Eh, tā, tā lai, kā lai pasaka, ja, nu, cik šobrīd eh, cilvēki vispār lasa kaut kādu, kaut kādu literatūru, gan, eh, es nezinu, rietumu literatūru, vai, vai vispār cik lasa, nu, ja? Nu, cik nu, vispār cik... cilvēki lasa, tāpēc, ka ir ērtāk un ātrāk un vieglāk saņemt jau uh, E, pārstrādātu. Nu, kaut ko, ko kāds ir vienreiz gramojis, to tu tagad nu, no nu, visiem šiem sociāliem tīkliem uz, cilvēku uztver jau ir. Bet tā ir gara tēma, par to varbūt nerunāsim. Nu, vienkārši nu, ļausimies būt normāliem cilvēkiem, kam ir pašiem sava galva, un mēs, protam, atšķirt labu no ļauna, labu no slikta, uh, skaista, no neglīta, un, nu, bet tagad viss ir sajūcis, ka ir ļoti nu, grūti diemžēl, saprast. Jā, jā tagad nu, tu nevar īsti saprast, nu, vai ne? Vai nu sajūcis vai sajaukts. Tas jau arī vēl ir jautājums, bet nu, labi, pērēsim pie labām ziņām. Jā, nē, nu labas ziņas ir tās, ka mēs, mēs tomēr uh, esam neatkarīgi valsts, ka mēs tomēr, nu to, tas tiek Aizmirst skandināts. Tā, tas šo, ir, šam, šim mēs varam iet pāri. Mēs ejam ir pāri. viena laba ziņa, ko es tev teicu. Pēc nu. četrām nu, dienām Amerikas prezidenta amatā tiks inaugurēts Donalds Trumps, un es ar to saistu lielas cerības, ka lielākā daļa Amerikas tautas, <laughs> mēs gan šodien no parādio tur devām vārdu viņa oponentam, ja, kurš šausmīgi brīdināja, ka būs tik slikti un, un ka viss būs šausmīgi un tā, bet eh, nu, Amerika nospiedošā vairākumā ir viņu izvēlējusi par savu eh, valsts prezidentu. Un tad mēs viņu apsmejot un apspļaudot un vis visādos komentāros viņu tur ķēmojot un pa karikatūrām zīmējot, tad jau mēs necienam arī amerikāņu tautas izvēli. Un ja mēs es, gribam saukt sevi par demokrātisku valsti, tad jau nu, tas būtu pirmais, kas mums būtu jārespektē. Bet acīm redzot, eh, kaut kas eh, šķietamais ar esošo īsti neiet kopā. Man šķiet, ka tas ir tas arī, kāpēc faktiski radās raidījums labās ziņas, ja, jo mēs visu la... ir tāda, tāda sajūta, ka, ka mēs meklējam kaut ko, nu, nu ir ievēlēts, ka atgriežoties kaut pie tā, ko saka par prezidentu, kas pēc četrām dienām tūlīt būs, nu, vienkārši ir noticis, nu, kā būs, tad jau mēs redzēsim, un tanī pat viņš laikā... jau četrus gadus jau bija prezidents, jau bija, tad notika kaut kas slikts. Jā, un mēs redzējām. To mēs vispār mēs, nedomājam. Nu, nu <laughs> tāpēc mēs es saku, jā, visus biedēt ar kaut kādiem vilkiem, kas tagad nāks un, un sagrā ceļā uz demokrātiju, viņš ir demokrātiski ievēlēts. Kādas Protams. mums būtu tiesības komentēt šādā veidā amerikāņu tautas un amerikāņu pilsoņu izvēli? Kādas tiesības? Tas, ka Amerikai ir ietekme visā pasaulē lielāk vai mazāk, tāpat kā Ķīnai un varbūt vēl lielāk, tāpat arī kā Krievijai un vēl, ir valstis eh, vai grupējumi, kuri, kuri neaprobežojas ar eh, valstu administratīvajām robežām. Viņi ir visur. Uh, paskatīsimies, kas tur notiks. Protams, ka tas ietekmēs mūsu dzīvi. Un to, ka tas varētu ietekmēt, mēs jau redzam, kā tur šobrīd mm, zināmi mūsu varas pārstāvi mm, ir satraukušies. Jā? Acīm redzot, ir par ko. Nē, nu, nu labi, nu, lai atstāsim. atstāsim tās, tās ir tā, viņa problēmas, viņa, problēmas, viņa karma, lai zin, viņa to ir. tiegalā. Mums vēl ir viena neliela muzikāla pauze, un tad mēs atkal, tad, tad mēs varētu ieiet kādā tēmā, varbūt kādāds pamainot. Jūs esat runājuši par seksu šajā raidījumā kādreiz? Nē, jo šis raidījums, tā kā nav, šī tēma šeit nav, nav pieteikta šajā nu, raidījumā. nav labā ziņa, jā, bet nu pamēģināsim, jā, paklausīties muziku. Tas būtu pavisam jautri. Muzikālā pauze. skaista ir tava mīlestība, cik skaista ir dzīve tevī. Jēzus. Nu tā, rādījām arī klausītāji. Mēs esam atkal ēterā. Jā, labvakar. Un, labvakar un, Silvija Greste, e, Gundars Aboliņš. Gundars Aboliņš. Un mums vēl ir pārāk daudz laika, nav viens desmit minūtes, mēs varētu parunāt. Tev bija tāda ļoti laba ideja, bet ne par to uzreiz. Man gribētos to pārfrazēt. Jā, jā, nē, es par to, nu, par ka jūtām. latvieši, latvieši kaut kā nedzimst. Nu, tāpēc, ka maza seksa. Jā, bet... Nē, eh, cita lieta ir, varbūt seksa pietiek, nu varbūt ne, neprimitivizēsim, nu, tas tā ir, tā ir, ļoti, tā ir jā. ļoti plaša tēma un tas varbūt ļoti skaists un tikumīgs, bet bez tā jau bērns nevar rasties. Protams, bet kā tu domā? Viens ir radies, to vienu es zinu, to mēs visi zinām, to vienu, kurš tika nevainīgi ieņemts. Un jau, mēs tam ticam. visi mēs esam ar seksu klātbūtni ieņemti un zimuši. Protams, bet varbūt mēs varētu tā nedaudz padomāt, kāpēc uh, mēs uh, kāpēc mums ģimenēs dzimst mazbērnu? Mēs, kas ir pamatā, kā tu domā? Es domāju par ģimenēm, es, es nedomāju par to, kad, ka vispār jebkurš bērns dzimst ir brīnišķīgi un viņam būtu jādzimst, bet kāpēc tieši, nu, ir kaut kāda plānošana, no vienas puses ir kā ļoti labi, visi dakteri saka, ka tas ir ļoti vajadzīgs, ģimenes plānošana, Kā tu domā, vai ir vajadzīga ģimenes plānošana un vispār? Nu, ko tu vari saplānot mūsu, kā tu teici, valstī, ja nav nekādas skaidrības ne par nodokļiem, ne par eh, ekonomikas attīstības virzieniem, ne par ko. Mēs gribam piesaistīt investīcijas, bet nu, kurš uz šādu neskaidru situāciju parakstīsies? Līdz ar to tu jau nevar plānot, bet dīvainā veidā. Pasties, kāpēc eh, kara laikā paaugstinās dzimstība? Tad tas ir kaut kāds cilvēks pašizdzīvošanas, pašsaglabāšanās instinkts. Bet tagad mums politiķi skaidri no visaugstākās tribīnes saka, ka bērni ir apdraudējums mūsu nākotnē vai sadzīves līmenim. Nu, tas vispār ir absurds. Un ja cilvēkiem pa visiem mēdījiem visos tiktu, visur skalos madzenes šādā virzienā, nu, tad cilvēka apziņā saprat, ka varbūt, ka tiešām nevajag. Un tad ir tas plikais seks, kur es neatbalstu. Jā, nu tāpēc, jā. kad uh, vienkārši plikā seksā radies bērns, nu viņš uh, Nē, nu gadās. Gadās, Nē, nu, nu protams. Ir cilvēki, bet... plāno bērnus un ir cilvēki, kuriem bērni gadās, bet svarīgi, lai tiem, kuriem gadās, arī gadītos uzņemties atbildību par to. Bet atbildības sajūta mums nav nekādā jomā, nevienā jomā. Mums ir visizteiktākās un paniskākās, man liekas, jau ģenētiski iedzimts bailes no atbildības. Uh, Mēs it kā visu daram uguns drošības vai drošības vārdā vai kādā. Nu, no šobrīd jau mēs nu, tam... visu daram drošības vārdā. Jā, jā, nu visdažādākā līmeņa drošības Protams. vārdā. Tev filmē visos veikalos drošības nolūkos. Nu kāds jā. drošības nolūkos? Nu, tas viss, mēs runājam vienu, bet patiesībā notiek kaut kas cits. Nu. Nu, ir bailes, tas ir fant, ierēģņu bailes nu, pieņemt lēmumu un, un riskēt uzņemties atbildību. Un nu, tā šī milzīgā put... ierēģņu armija tikai uz šīm bailēm balstās. Tikai nepieņemt lē... Labāk kaut ko aizliegt, neatļaut, jo tad es vismaz būšu kaut ko darījis. Man nevarēs piesiet, ka kaut kāda pārpratuma gadījuma rezultātā es varētu būt kaut vai daļai vainīgs. Tas, kas notiek ar cilvēkiem vai ar sabiedrību, tas, tas ir otrā plānā. Bailes uzņemties atbildību un bailes pieņemt lēmumu. Bet, un bailes radīt bērnu. Nu, bet, lai tev, nu tieši tā, nu, ar to jau arī, arī radot bērnu ir, tev nav jābaidās pieņemt lēmumu un to darīt, un, un nav jābaidās uzņemties atbildību. Nu jā, jo tāpēc, kad uh, ir jau tāds teiciens, ka katrs bērniņš pasaulē ienāk ar savu laimi, ja, tad līdz ar to, nu, ko tu tur tagad plānos, vai viņš ienāks, nu, tad mēs uzņemamies, uh, nu, nu laimi tādu... jau tā nevar ieplānot. Nu, par to ir, jā, tieši tā, nu, viņi vai nu, nu kaut kādā veidā rodās, jā. Bet ir cilvēki, kuriem tās ģimenes ir stipras, un paldies Dievam, ka tādas vēl ir. Jo, pasties, kas notiek uz visos tas reklāmas stendos, autobus pieturās, visur tik liet, lietas bērniem zvanīt, pie vardarbību ģimenē, vardarbību ģimenē, kur vispār šī latiņa. Faktiski rodas iespējas, ka mērķiecīgi mums tiek skaidrots, ka ģimene tas ir visas vardarbības un naida perēklis. Tieši ģimenē tas viss rodas, nekur Jā. citur. To nerāda pa televizoru, nē. Jā, un, tas ģimenē, un, un, un ģimene ir tas šausmas, tāpēc mums tā ģimene ir kaut kā jāizšķaida. Bet es domāju, ka nu, tas ir tā kā, es jau vienā raidījumā teicu, kompas adatiņa. Paskaties, uz kuru pusi tev rāda ziemeļus, un tad <laughs> dienvidus meklē tieši pretējā pusē. Nu jā, un arī es domāju, ka tā, tā atbildība jau ir ne tikai tas, kad, nu, vai man būs jauna mašīna, to bērnu aizvadāt uz pulciņu un tā tālāk, bet atbildība jau faktiski ir, nu, nu, vairāk vai mazāk. Par, nu, jā, nu, mašīna tas varbūt tāds drusku vienkāršots arguments, nu, protams, bet tas, ko Agnese Irbi norāda, jā, ļoti labi interviju par to telos intervijā, kad, kad tiek augstāk vērtētas sievietes karjeras, iespējas vai viņas karjeras izaugsme un, un, un, un, un ieņemamie amati, ja, nevis viņas sūtība būt mātei un saimniecei. Bet varbūt nu, ir... ir... Ap, tā ir kropla, tas ir kropli Bet varbūt ir, izveidojies, ir kropli, varbūt ir izveidojies tas, kad arī sieviete nu, jūtas ļoti atbildīgi par to bērniņu, kur viņa palaiž pasaulē, un tad viņai, lai viņa nodrošinātu viņam nu, tur, tur visu to, ko, ko bērnam vajadzētu, ko mūsu sabiedrība prasa, tad viņa arī, nu, tad viņa saprot, sabiedrība ka viņa... prasa? A, kas nu, sabiedrībai, kādas tiesības viņai kaut ko prasīt? Nu, paskaties, to līdz būs kaut kāds tāda. krimināla likums par to, ka ja, ja, ja māte neļauj bērnu vakcinēt. Jā. Nu, es nejauksmiešu. Jā, jā, ne, bet, bet, bet tas ir ir, ne nu, sociāla nu, ne, par to nē, bet vienkārši tas tev uzliek kaut kādu atkal bailes. Ja, jo, tad, protams, visus bailēm mums balstās. Mums viss balstās uz bailēm, uz sodiem un uz nodokļiem un uz kontroli. Nu jā, jo mums vairs nav ne Absolut, bērni, jā. ne cilvēki, bet ir nodokļu maksātāji. Nu, sauc kā gribi, bet, nu, principā visi šobrīd balstās uz bailēm, un tāpēc es ar lielām cerībām raugos uz tām pārmaiņām, kas varētu nākt no, no Amerikas, jo Es esmu runājis ar daudziem cilvēkiem. Es tur biju tieši, tieši uz vēlēšanu. Es vēlēšanu dienā atgriezos no Amerikas. Es redzēju mm -hmm. to, kā tas tur notiek, un redzēju, kā tur ir cilvēki satraukti par tām pārmaiņām, kas varētu nākt. Un dažiem ir, nu, tur viņi ļoti polarizējušies, jā, nu, demokrāti un republikāņi. Uh, Bet eh, nu, pārmaiņas tur būs, un man šķiet, ka tās varētu nes daudz laba visai pasaulē. Mēs atgrieztos pie kaut kādas skaidrības un pamatvērtībām. Protams, ka par to būs arī jānes zinām nu, un upuri kaut kur. Varbūt tas būs pat sāpīgi un nepatīkami, iespējams, nezinu, bet, eh, bet eh, nu, bet varbūt arī tā, tas, ka tie, tie, tie bērniņi mums dzimst mazāk un, un, un latvieši ir arvien mazāk un mazāk, nu, kā saka, mēs samazinās iedzīvotāju skaits ir tieši tāpēc, ka, nu, mums tās pamatvērtības ir kaut kur tā nedaudz pašķīdinātas katra apziņā. Dīvainā veidā, bet visvairāk bērni dzimst tajās draiskākajās un nelabvēlīgais ģimenēs. Jā, tu, bet... Tas jautājums ir daudz sarežģītāks. Es, ne, es neesmu eksperts. Bet, nē, nē, es, es šī gadījumā uh, negribu tā kā virzīt uz to, kad ir slikti būt draiski vai ne nedrājas, ka ja tu tur ieminējies, ka kā vispār tie bērni rodas. Es domāju par to, ka mums... Mēs tikai zinām, kā tas notiek. Nu, tieši tā, bet, bet eh, tas, ka, tā, ka, ka sabiedrībā tomēr vairāk vai mazāk mēs runājam par kaut kādām mistiskajām tiesībām, par mistisku, bet, bet patiesības jau ir un, vienkārši, un mistiskus, ir vīrietis un, un sieviete, un tāpēc viņam Un par rodā. mistisku sabiedrību, kāda, nu, var noformēt, par kādu sabiedrību, nu, sabiedrība. Jā, tas nu, kaut kas nekatrs. Absolūti, nē, ir ģimene un ģimene ir tas pamat, sabiedrības šūniņa. Ja, un, ja ģimene ir stipras ģimenes, tad arī šī sabiedrība būs saprotoša, bet kaut kādas abstraktas sabiedrības vai sabiedri, abstraktas sabiedrības interešu vārdā mēs graujam nu, pašu savu šūnu sistēmu. Nu. Ja Jā. mēs to darām, tad jau organisms ar laiku arī aiziet bojā. Nu, tur neko nevar darīt. Bet nu, varbūt nerunāsim, mēs vienmēr par tām labām ziņām. Nē, nē, nu labās nu, ziņas ir, varētu būt tādas, labās kad... ziņas, ka, ka bērni vēl dzimst, bet demografiskie rādītāji dzimst. mums iet uz, nu, Facebookā var atrast. Hermanis, ap citu Alvi Hermaņu brālis, viņš vienkārši obi, at, ar faktiem, ar skaidļiem objektīvi pierāda, ka tas viss iet uz leju. Un ko mēs darām, lai tas neiet uz leju? Runājam, pieņemam direktīvas, taisam pētījumus. Nu, kas tur ko pētīt? Nu, kā bērni izrādās, rodas, kā ir. ir zināms. <laughs> Jā. Labi, nu skaidrs. Tad, tad ir skaidrs, ne, nu, vienīgi tas, tā doma ir tāda, ka, nu, tomēr mēs, atgriežoties pie paša sākuma, ka es sāku uh, raidījumu, kā mēs visi ilgojāmies un domājām par šo neatkarīgo Latviju un tā, un šobrīd mēs izmirstam, un vai mēs... Aizbraucam, izmirstam. Jā, jā neat, nu, neatjaunojamies. Nu, ir, nu, bet mēs iebraucām atkal krāslēnajā pusē. Nekas. Bet mūsu Rastar Gujevs taču vinnēja trešo vietu, bronzas medaļu pirmo reizi biatlonu vēstā 20 km. Es jau jaungad rītā skatījos, kā Patricija Eiduks lēpo. Man Nē, tā meitene par... patīk. Tur bija filma par viņu vēl Latvijas televīzijā. Un es redzu, kam šī meitene, un tā filma bija arī traģiska. Tas viņas tētis filmēšanas laikā aizgāja, un es skatījos, kā šī meitene tiek ar sevi galā. Uh, man bija interesanti vērot varbūt tādas lietas, tīri psiholoģiski, kam varbūt skatītājs, kā saka, nu parastais skatītājs varbūt pievērš mazāk uzmanību. Bet man šī meitene izraisīja apbrīnojumu cieņu Patricija Eidukla. Mm. Es viņu nepazīstu dzīvē, nekad neesmu saticis. Bet, eh, un es redzēju, es nostiesu to filmu, un pēc tam uh, rādu, nu, to, to pirmā arī bija slēpojums. Mm -hmm. Un es skatos, un es, putnik, es jūtu, ka es viņai nu, jūtu līdzi. Man kā teātris izrādē rodas tas līdzpārdzīvojums. Tas jau brīnišķīgi, bet uh, vai tātad līdzpārdzīvojums mums ir vispār vēl, teātrim? Vēl viena laba ziņa, sportam, es to pateikšu. Nu? Es jau no gada sagaidu Igaunijā, uh, Hijumā salā. Un tur neviens nešaudījās. Neviena šāviena. Rekā? Jā. Vai tev ir skaidrojums? Nu, viņi vienkārši, viņiem varbūt drusku tās smadzenes ir attīstītāks laikā. Viņi saprot, ka kara laikā šaut, pēc <laughs> tam vienkārši šaut gaisā stūbu. Nu, nu, par salūtu eh, tādā, iz, nepatīk, tādā izpildījumā. Salūts ir uguņošana. Salūts ir saļut, ne? Tas nav Nē, no tā. Nu, tas arī ir salūts, tas ir sveiciens. Sveiciens, nu, tas ir jā. Goda zalda, nu vienalga, nu, bet jā. tā gaisā bliešana. Uh, ar ķīniešu pirotehniku, nu kaut ko stulbāk es šodien nevaru iedomāties. Nu, piedot, tāds es esmu. Es neuzspiežu to, bet man tas liekas aplam. Jā, nu bet kādam patīk. Nu, par šo <laughs> naudu, ko tu vienu reizi izšauji jaungadu naktī gaisā, ko tu esi desmitām reižu redzējis, jau nekāda cita pārsteiguma tur nav. Bet tā vienkārši ierasts. Uh, Nu, par to tu varēji samaksāt varbūt cilvēkam bezmaksas pusdienas vieniem. 12. Kaut vai, vai ne? un palīdzēt kādam, kuram tajā brīdī varbūt Ziemassvētkos vai jaunajā gadā nebija ko uz galda likt. Cities piedzīvo ļoti skaistas Ziemassvētkus, ļoti skaistas, un tos es pavadīju um, ehm, Latviešu pareizticīgo debes, brau, debes braukšanas baznīcā, tur ir bērni, viņiem ir, viņi katru gadu sagatavo tādu mazu lūdziņu, un tad viņi tur arī dzied, Viņa dziedāja skaistu gruzīnu korāli, sešbalsīgi. Viņam ir tie labi pedagogi, un es tur, protams, biju ieradies, kā tas, nu, kuram ir parasti jāierodas Ziemassvētkos. Mēs zinām, par ko ir runa. Mm -hmm. nu, laicīgās puses, ja? Un es noskatījos to ludziņu, un man tie bērni runāja dzēju, tādu, kurus tu nekad nedzirdēsi. Nu, piemēram, viena metena man runāja brauciski. Mm. Eh, un vēl tur bija dzējoļi skaisti, un, un spēlēja mm, klavierītes un viss, un, un, un, un mielasts bija mandarīnu šķēlītes, melnas maizes šķēlītes un siera gabaliņu, un viss absolūti pieticīgi, nekāda rasala vai siļģis kažokā. Un mm, bēglīts un svecīts bija, un, bija, un vecāki bija kopā ar bērniem, ar ģimenēm, un tā man, tie bija man Ziemassvētki, jā, baznīcas pagrabiņā. Gunder, mums ir burtiski divas minūtes. Jā. Varbūt uz šīs nots, ko tu šobrīd beidzot, viņa tik tāda ieskanējās, ieskanējās <laughs> varbūt, ka taupījos visu raidījumu laiku. Visu raidījumu laiku, un, jā, vai, vai uz šīs nots tu varētu kaut ko no sevis pateikt nu, tiem cilvēkiem, kas tevī šobrīd klausās, atlikušās uh, divās minūtēs. Bet maz. es jau 58 minūtes no sevis vien tik teicu. Jo, jā, jā, bet nu, tā kā noslēgumā kādu, kādu, nos, kādu novēlējumu, šis te bija ļoti brīnišķīgi ja, par šo pieticību, par to, cik svarīgi sagaidīt šo Ziemassvētku brīnumu tādā, tiešām tādā, nu, nu Man šķiet svētās... Miesisk, miesiskajā, garī, miesiskajā, miesiskajā pieticībā. pieticībā jā. Es vienmēr atceros to, to, to skaisto domu, šie tas arī ir svētos rakstos teikts, un es nevarēšu to precīzi tagad pateikt, kurā vietā un kurā grāmatā. Bagāts ir nevis tas, kam daudz, bet tas, kam pietiek. Paldies, Gunder, par laiku, ko tu veltīji. Paldies, mīļie rādījumi arī klausītāji, ka jūs bijāt ar mums. Un es ļoti ceru, ka jums bija interesanti. Un tomēr, lai jums ir skaists